hidi kelib qolishligi mumkin bo'lgan vaqtda biror bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyga qarab shunday bir turganlarni ko'rdim desa davrlar o'tishligi bilan oyga bir sig'inib qo'yishlik ham bo'lib qolmasligi uchun payg'ambarlarning har bir harakatlari va so'zlari vahiy bilan bo'lganligi rabbim va sening rabbing ollohdir deb qo'yganlari ya'ni bu yerda avvalgiga juda ham bir aloqamand so'zki biror bir kishi o'ylamasinki shu oyga qarab turishlikdan bir sig'inish yo boshqa narsani hidini ham sezib paydo bo'lmasin deganlar bo'lsa kerak vallohu alam shuning uchun ham bizga ham alloh subhanahu va taolo xotirjamlik va salomatlik oyi qilgan bo'lsin darsimizning bugungi darsimizdan avvalida alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan Alloh yomon ko'rgan sifatlarning egasi bo'lgan kishilar haqida bahs yuritgan edik bu sifatlarni avvalda aytishligimizdan maqsad araftu sharra loli sharri valakin yomonlikni yomonlik qilishlik uchun bilganim yo'q balki yomonlikdan saqlanishlik uchun o'rgandim deb aytilgandek yomon sifatlariki alloh subhanahu va taolo yomon ko'rardi bu sifatlarni zikr qildikki shu sifatlardan ishtinoq qilib chetlanishligimiz uchun bugungi darsimizda inshaalloh <clears throat> alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar va alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan sifatlarni bir qisqacha o'rganamizki bu sifatlarga biz ham muttasib bo'lishlikka harakat qilmoqligimiz kerakki alloh subhanahu va taolo shu sifatlar bilan muttasif bo'lgan kishilarni yaxshi ko'radi albatta bundagi marji qur'oni karim va hadisi nabaviy sollallohu alayhi vasallam bo'ladi bir kishini olloh biz ollohni suygan bandalari ekanmiz deganligi uchun yaxshi ko'rmaydi bir kishi odamlarga manzur bo'lib qolganligi uchun Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini o'zining abadiy azaliy kitobida yod qildi. Mana shu bandalarni yaxshi ko'radi, agarchi uni yer kurrati yomon ko'rsa ham. Shuning uchun Alloh yaxshi ko'radigan kishilar kim ekanligini biz o'rganishlikka muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين dedi. Allohning yo'lida infoq qilinglar, ya'ni molinglarni sarf qilinglar. Infoq bu zakotdan tashqari buyruqdir. Va o'zingizlarni halokatga tashlamanglar. yaxshilik qilinglar va ahsinu ya'ni husn yaxshi amalni qilinglar Alloh yaxshi amallarni qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi biz bu oyatni o'zinglarni halokatga tashlamanglar infoqqa buyurgandan keyin o'zinglarni halokatga tashlamanglar deyapti alloh taolo abu ayyub al ansoriyni tafsirlarga murojaat qilsak abu ayyub al ansoriy shu oyatni nozil bo'lishligi haqida shuni tafsir qilganlar ko'p kishilar bu oyatdan shuni tushunishadilarki o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat billah amri ma'rufni soqitligiga ishora deyishadi ya'ni haq so'zni aytilsa biror bir kishilarga haq zolimni zulmini shunday ochiq bayon qilishlik bo'lsa bu o'zini halokatga tashlash degan ma'noni bu oyatdan tafsir qilishadi abu ayyubul ansoriy bunday tafsir qilmayaptilar bu kishi aytadilarki bu biz ansorlar haqida shu oyat nozil bo'ldi deydi biz islom yo'lidagi harakatlar rivoj topib islom yo'li nihoyatda butun dunyoga ko'ringandan keyin endi ko'p islom yo'lida xizmat qildik bir o'zimizni shaxsiy ahvollarimizni ham bir tuzatib olaylik endi bir bog'roqlarimizni ham tuzataylik deb olloh yo'lidagi biz kurashni to'xtatgan edik ollohni yo'lida kurashni to'xtatganligimizga ya'ni dunyo ishi bilan ovora bo'lib dinimizni yetkazishligini to'xtatib qo'ygan vaqtimizda bizni haqqimizda o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyatdan har bir kishi o'zi xulosa chiqarishligi kerakki, o'zi din yo'lida nima qilib qo'ydi? Din yo'lida nima harakatlar qildiki, endi buni bir to'xtatib o'zini dunyo ishini isloh qilishlikka dunyo ishini to'g'rilashlik din yo'lidagi biz boshqa maydonga o'tmaylik birodarlar o'zimizni oilamizni isloh qilishlik haqidagi bo'lgan harakatimizni ham to'xtatib qo'yamiz va ahsinu ehsonga buyurilyapti demak biz ehson nima bilishlikka muhtojmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radilarki mal ehson ehson nima deb so'radilar shunda javob berdilarki al ehson أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان Rabbingni ko'rib turgandek ibodat qilishliging.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 sifatidir. Shu sifatni qo'lga keltirgan kishilar muhsinlar. Muhsinlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Demak, biz ibodat ma'nosi islomda juda keng ekanligini bilmoqligimiz kerak. Namoz ibodat. Zakot ibodat. Roza oyda roza tutishligimiz ibodat. Haj ibodat. Ahliga nafaqa uchun harakat qilishlik ibodat jihod ibodat farzandlarga mehribonlik qilishlik ibodat ularni islom odoblari bilan odoblantirishlik ibodat mo'minni hurmat qilishlik ibodat hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibodat haqida tushuntirib ajrlanayotgan va ajrni va'da qilayotgan vaqtlarda rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki o'zini nikohdagi oilasi bilan bir shar'iy masalan qo'shilishlikni ibodat ajrlanadi deganlarda ashablarning ba'zilari ajiblandilarda Ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahwatihi fayakun lahu ajrun nahotki shu shahvat o'zining jinsiy g'arizasini qondirish maqsadida oilasi bilan nikohdagi oilasi bilan qo'shilishligi ham ibodat bo'ladimi deganlarda aytdilarki shuni harom yo'lga sarf qilganda gunoh bo'lardidi dedilar gunoh bo'lardi shu gunohdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar islom ibodatga buyurayotganda xususan hozir bu yerda ko'p yoshlar o'tiribdi bu yoshlarni din dushmanlari islom ibodatga buyurgan jin ins toifasini hammasini ibodat qilishlik uchun yakka Allohga ibodat qilishlik uchun buyurgan. Agar sen islomni qabul qilsang, yoshlik davridan mahrum bo'lasan. Sen faqat ibodat eski kiyimlarni kiyib, tamomiy masjiddan chiqmasdan yashaysan. Uni o'rniga sen yoshlik davrini surib olgin, keyin bu gunoh degan narsaga qodir bo'lmay, taningdan nam qochganda, gunoh qilishlikka quvvating qolmaganda shunday ibodat olaverasan deb o'rgatadi. Mana bu islom dushmanlarining makridir, birodarlar. Islom ibodatga buyurganda dunyo va oxiratning saodat va lazzatiga buyurgan. Lekin u lazzat haloldagi lazzatni topmagan odam haromdagi lazzatnigina lazzat deb biladi. Agar islomdagi inson o'zining rabbiga sig'inayotgan vaqtdagi lazzatni bir tatsa bu lazzatda lazzat olamda yo'q ekanligini biladi inson o'zini bir qadrdon do'stini uzoq vaqt ko'rmaganda qanchalik bir quvongan bo'lsa alloh subhanahu va taologa munojot qilishlik davrini shunchalik orzu qiladi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilol roziyallohu anhuga arihna ya bilal bir rohatlantiring meni der ekanlar ya'ni azon vaqtini kutib qolar ekanlar alloh subhanahu va taologa munojat qilish soati keldi deb kutib bir tashna bo'lib ibodat qilar ekanlar حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة dunyodan menga uch narsa suyumli qilib ko'rsatildi yaxshi ko'rsatildi birinchisi xushbo'y narsa dedilar xushbo'y narsani rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radilar va ayollar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga nihoyatda mehribon edilar va namozdagi xursandligim dedilar shunchalik namozda bir lazzat topadilar yana takror aytaman islom ibodatga buyurganda hayot lazzatlaridan mahrum qilishlikka buyurgani yo'q قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق alloh subhanahu va taolo bandalarga chiqargan ziynatlar va toyibot pokiza shirinliklarni kim harom qildi deb alloh subhanahu va taolo qattiq aytyapti islom ibodatga buyurganda pokiza narsalarni kiyish iste'mol qilish va ziynatlardan foydalanishlikdan mahrum qilgani yo'q islom man qilgan narsalar sanoqli narsalar erkak kishiga liboslardan ipak libosini va hamda tillodan bo'lgan taqinchoqlarni man qildi erkak kishining rujulat erkaklik xususiyatini saqlab qolishlikni islom xohladi ipak bilan tilloni erkak kishiga kiymaslikka buyurgan vaqtda erkak erkaklik xususiyatida qolishligini xohladi buni bu ziynat haddan tashqari ziynat va ipak haddan tashqari muloyim bo'lganligi uchun uni ayollarga qo'yib qo'ydi yeydigan taomlarni olsangiz to'ng'iz go'shti mast qiluvchi ichimlik va hamda otilgan so'yilgan vaqtdagi otilib chiqqan qon va hamda o'limtiklarni harom qildi va ba'zi bir vahshiy hayvonlarni harom qildi boshqa hayvonlarning go'shtini ollohni ismi bilan so'yilish sharti bilan halol qildi islom ibodatga buyurganda bu narsalarni yeyishlikdan man qilgani yo'q halol narsalarni yeyishlikdan islom ibodatga buyurganda hayotdagi har bir amalni shariat man qilganlari mustasno ollohni rizosini maqsad qilishlik bilan qilishligini ibodat dedi igna bilan o'zini hunarini halol kasb qilishlik uchun kasb qilayotgan odamni ibodat qilayotgan kishi deb islom atadi tabibni o'zining biror bir jarohatni tuzatish haqida o'ylab shunga dori qo'yishligini bir mo'minga foyda yetkazishlik uchun qilayotgan harakatini nafl ibodatdan afzal dedi nafl namoz o'qishlikdan islom shu tabibning tuzalmagan bir jarohatni davolashlik maqsadida kechasi bilan uxlamasdan fikrlab bir dorini o'ylab chiqishligini bu alloh subhanahu va taolo dori qilgan narsani topishlikka bo'lgan harakatini kechqurun bilan nafl namoz o'qib chiqqan kishidan afzal dedi chunki u nafl namoz o'zining manfaati uchun edi ammo bu harakat boshqalarning manfaati uchun edi islom ibodatga buyurgan vaqtda butun islom jamiyatida yashayotgan mo'min musulmonlarning manfaati uchun bo'lgan harakatlarni hammasini ollohni rizosini maqsad qilishlikda va hamda ollohni rizosini maqsad qilib shariat ko'rsatmasi asosida harakat qilishligi asosida bo'lgan amalini ibodat dedi va shuni olloh ko'rib turgandek harakat qilishligini ehson maqomini topgan kishilardan dedi va bu maqomni topgan e, muhsinlarni Alloh yaxshi ko'rishlikni va'da qildi. Shuning uchun biz islomni islom dushmanlaridan eshitmasligimiz kerak. Yoki islomdan mutlaqo bexabar bo'lgan odamlardan eshitmasligimiz kerak. Rabbingga ko'rib turganingdek ibodat qilishliging degan so'z ehson maqomidir. agarki bir qilinayotgan amal har qancha go'zal ko'rinishda chiroyli bo'lishligiga qaramasdan bu amal ollohni rizosi ya'ni olloh ko'rib turgandek tasavvur bilan bo'lmasa u insoniyatni manfaatini niyat qilingan bo'lsa ham zarariga xizmat qiladi mana biz hozirgi zamonda ko'rib turibmizki ilm ilm insonlarning manfaatiga sabab bo'lgan ilm eng e'tiborlik yaxshi narsa bo'lib turgan narsa insonlar uchun balo bo'lib turibdi hozir shu ilm bilan insonlarning bir daqiqada bir mamlakatdagi odamlarni yo'qotib tashlaydigan qurol aslihalar ham shu ilm bilan isbotlandi birodarlar shu ilm bilan topildi inson o'zining avlodini insoniyatdagi avlodini yo'q qilishlik bo'lgan narsani ixtiro qilishligi bilan faxrlanib ko'ksiga nishon olib turibdi nima uchun bu ibodat ma'nosini kasb qilgan emas bu ollohni ko'rib turgandek sig'inish asosida qilinmagan amal bo'lganligi xolos shuning uchun islom ibodatga buyurgan vaqtda biz shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki tamomiy insonlarni manfaati ko'zda tutilgan muhsin deb shuni aytamizki har bir narsadan eng ahsan yaxshisini olgan kishini takror aytamiz shariat eng yaxshi degan narsani ya'ni bu degan so'z shariat tarozisida yaxshi bo'lgan narsaning eng go'zalini qilgan kishini muhsin deymiz o'zi shu hasan doirasida turmoqligi kerak ya'ni chiroyli amalni doirasida o'zi turgan bo'lmoqligi kerak buni yana izohlashlik uchun aytamizki yaxshi narsa deb shariat yaxshi degan narsani yaxshisini olgan kishini aytamiz bir kishi to'ng'izni eng kattasini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 bilan sezmagan holatda yashab qoldik shuning uchun hozirgi vaqtda tekshirib qaralsa men dinsiz oilalarni aytmoqchi emasman ularda albatta ota onalardan ko'ra xor odam yo'q birodarlar lekin musulmon oilalarda ham eng xor bo'lib qolgan kishilar birodarlar ota onalar bo'lib boryapti alloh subhanahu va taolo yakka o'ziga ibodat qilishlikka buyurib ota onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti ota onaga yaxshilik qilishlikni ba'zi bir o'rinlarga qaysi sifatlarni qilsak biz yaxshilik qiluvchi kishilardan bo'lamiz shunga to'xtalib o'tmoqchiman rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abdulloh ibn amr ibn al as rivoyat qiladilar rizor robbi fi rizol valid va sahotur robbi fi sahotil valid rob taoloning rizosi ota onaning rizosida rob taoloning g'azabi ota onani g'azabidadir imom muslim abu hurayradan rivoyat qiladilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki anfuhu anfuhu anfuhu qiylaman horibdi horibdi horibdi dedilar ya'ni bunni yerga ish qilibdi dedilar kim deganlarda uch marta takrorlaganlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol qilindiki kim shu horogan deganlarda man adraka validayhi indal kibar aw ahadahuma thumma lam yadkhulul janna ota onasini yoshi ulg'aygan vaqtda topibdida yo bittalarini topgan va jannatga kirolmay qolgan ya'ni jannatga kirolmay qolganligi shu ota onasiga yaxshilik qilishlik bilan jannatga kirgan bo'lardi shu qilmasdan jannatga kirishdan mahrum bo'lib qolgan odam xor dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldilar jihodga izn so'rab Qala fasihima fajahid. Ota-oning tirikmi dedilar. Shunda ha dedilar. Ota-oning haqqida jihad qilgin. Yani ota-oningni haqqida shuni o'tashlikda ko'p qiynal dedilar. Sihostani hamasda rivoyat qilingan. imom nasoiyni rivoyatlarida Hijratga bay'at qilishlik uchun keldim, ya'ni Makkadan Madinaga hijrat qilishlik uchun. Va taraftu abawayya yabqiyani. Ammo hijrat qilaman desam, ota-onam yig'lab qolishyapti dedi. Qala farji ilayhima fa'adhikhuma kama abqaytahuma. Bor ota-onangning oldiga borib, kuldirib kelgin, xuddi yig'latganingdek dedilar. bir kishi aytdilarki "Ya rasululloh aradtu an va qad ji'tu astashiruka g'azot qilmoqchiman maslahat qilish uchun keldim faqala hallaka min ummin oning bormi dedilar qala na'am ha bor deganlari qala ilzamhuma ilzamha fa innal jannata inda rijlayha imom nasoiy rivoyatlari bor deganlarda oningning oldida turgan, oyog'ini ostidadir jannat dedilar asmo binti abu bakr bu kishidan rivoyat asmo binti abu bakr abu bakr roziyallohu anhuni qizlari bu kishidan rivoyat qilinadiki qadimtu ala ummi onamni oldiga keldim va hiya mushrikatun qizlari oldin musulmon bo'lgan onalari mushrika edi bu vaqtda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim قلت قدمت على أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك onamni oldiga kelsam onam meni kelishligimga rag'bat qilib turibdi shu bordi keldi qilib muruvvat qilib tursam bo'ladimi deganlarda muruvvat qilib turing onangizga dedi islomda yo'q musrika bo'lgan vaqtda birodarlar haligi ki bir kishi kelib rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilar-ki, ya rasululloh hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما ota onani hurmat qilishlik vafotidan keyingi ham davom etadi ota onam vafot qilgan shulardan keyin ham biror bir yaxshilik qilsam mumkinmi menga qanday yaxshilik qilaman deganlarda birinchi ikkovlarini haqqiga duo qiling dedilar va istig'for ayting dedilar ahdlarini biror vasiyat qilgan bo'lsa o'ting dedilar va ikkovlari bilangina bog'lanadigan qarindoshlar bilan ya'ni ota ona qarindoshlariga mahramlariga bordi kelding qiling dedi va do'stlarini hurmatlang dedilar bu ota onaga yaxshilik qilish ehson arab tilida ehson yaxshilik qilish va shu sifatdagi kishilarni Alloh muhsin deyapti va muhsinlarni Alloh yaxshi ko'radi. Bir kishi Allohni yaxshi ko'rishligini xohlasa, birinchi bitta sig'ozirga aytilingan buyruqlarni ichida ota-onasiga yaxshilik qilsin. Yo'inki vafotidan keyin ota-onasi bog'langan kishilar yaxshilik qilsin. Bizil qurba qarindoshlarga yaxshilik qilish demak yaxshilik qilishlikning ota onaga bo'lgan surati bor va qarindoshlarga yaqin yaxshilik qilishlik surati bor alloh subhanahu va taolo qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni Alloh buyurgan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlikni yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar keltiryapti yerdagi buzg'unchilik deb atayapti فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم mana bu oyatda qarindoshlar bilan aloqasini ya'ni Alloh buyurgan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar. La yadkhulul jannata qati'ur rahm. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Sunan Abu Dovudda keltirilgan. Jannatga qarindoshlardan aloqasini uzgan kirmaydi. Ma min zambin ajdara min an yu'ajjila li sahibihi al'uquba fi dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Dunyoda jazosini egasiga naq qiladigan gunohlarning ichida oxiratdan tashqari hali zulm haddidan oshish va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikdan ko'ra kattaroq gunoh yo'q qaysi gunohiki u haddidan oshish zulm bo'lsa va qarindoshlar bilan aloqani uzishlik bo'lsa buni jazosini inson dunyoda ham tortadi oxiratdagidan tashqari inna a'mala bani adam تعرض كل khamisin ليلة jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir الرحم inson avlodining amallari har haftada juma kechasida ya'ni payshanba kechqurun jumaga o'tar kechasida inson avlodining amallari ko'ldalang qilinadi shunda amallarni qarindoshlaridan aloqasini uzgan kishining amallari qabul qilinmaydi sula nima aloqa qilishlik ma'nosi nima birinchi hiba bir narsa berishlik hadiya ziyorat qilish biror narsaga ega bo'lmasa ziyorat qilish hech bo'lmasa salom berish yoinki bir zakot shunga mustahik bo'lsa sadaqotlarni berishlik bir hech bo'lmasa maktub yozishlik mana bu narsa o'ziga munosib bo'lgan narsalar bilan aloqada bo'lishlik bu silay rahmga kiradi imom buxoriy va imom abu dovud imom termiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlarki ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها U bordi keldi qiluvchi qaytaruvchi emas. Bizga ham bir keldi, men ham bir borib qo'yuvchi degan odam bordi keldi qiluvchi emas u. Bordi keldi qiluvchi deb kim aytamiz? Aloqasini uzmagan deb. qarindoshlari aloqasini uzsa, bordi keldi qilib turgan odamni aytamiz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo vallohu yuhibbul muhsinin oyatidan ilgari xursandlik holatlarda g'amginlik holatlarda ham qiynalib qolganlarda ham bemalol holatlarda ham ehson qilib muruvvat qiluvchi va achchiqlarini yutuvchi va odamlarni kechiruvchi deb turib alloh subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deyilganlik u yaxshilik qilishlik bu asl qilishlikdan ham balandroq martabada turadi ya'ni kechirishlikdan ham biror tarafdan zulm yetgandan keyin ham uni afv qiluvchilarni zikr qilib uni muhsinlarni zikr qilishligi u ehson maqomi bu baland maqomdir bu hattoki miskinga bo'lgan sadaqotdan ham qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni afzal qilindi nima uchun bu qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni hamma o'zini qarindoshini tinch tanlasa odamlarni jamiyatida bu jamiyatda miskin bo'lmaydi as-sadaqatu alal miskin sadaqa va ala zirrahm sintani sadaqa va silatu rahm miskinga bo'lgan sadaqa bitta sadaqa hisoblanadi ammo shu sadaqani qarindoshga qilinsa ikkita sadaqa va silay rahm savobini ham beriladi imom nasoiyni rivoyatlari Alloh subhanahu va taolo ota-onaga va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi va yetimlarga va miskinlarga. Bu haqda ko'p so'zlar bo'lganligi uchun qisqaroq to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Dovud rivoyat qiladilarki, ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sabbabati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men va yetimniga qarovchi kishi jannatda hokazo deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini sal ochib qo'ydilar yonma yon turaman dedilar men va yetimga qarovchi kishi jannatda yonma yon turaman dedilar ozgina ochib qo'ydilar ikkov barmoqlarni o'rtasini ya'ni o'rtadagi masofaning qisqaligiga ishora qilib men shu o'rinda shuni aytib o'tmoqchiman oilalari vafot qilgan kishilar bor farzandlar qolgan farzandlar onasiz qolgan shu kishilar uylanishlikka muhtoj uylanishgan uylangan bu ayol ba'zilarni farzandi bo'ladi ba'zilarni farzandsiz bo'ladi farzandlar oldiga keladi shu haqda menga ba'zi bir kishilar bir shikoyat qilib shunday qilganda men bir xos majlisga shu ayolini bir taklif qilishlikni shu majlisda suhbat bo'lganda biror bir kishi uylangan edi shu to'yga shu ayollar to'plangan tarafga olib kelishligini talab qildi keldi shu ayollar tarafida o'tirganligini menga xabar berganda shu mavzuda ham bir suhbat qilib o'tib ketdik shu mavzuda suhbatni birodarlar shuni hamma ham bilishi kerak bu faqat ayollarga xos masala emas bu erkaklarga ham xos masala rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bir kishiga o'zlarini yonlarida turishlikni va'da qilmadilar magar yetimga qaragan kishilarga va'da qildilar bu ham jannatda birodarlar shu haqda bir qattiq bir so'zlar bo'lib o'tganda shu o'zgarishlikni o'z tillari bilan aytishganligi bizga eshitiladiki nihoyat darajada bir farzandlarga mehribon bo'lib ketganligi shu farzandlaridan tashqari yana yetimlarni ham bir o'zini kafolatiga olishlik haqida bo'lgan xabarni nima qilishadi Hammamiz ham mana shu narsani bilishimiz kerakki, men va yetimga qaragan kishi jannatda yonmayon dedilar. Shuning uchun yetimlarni molini yeyishlikda qattiq bir Qur'onda aytilgan oyat yo'q. Undan tashqari oxiratni yolg'on degan odamlarni belgisi yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydigan odamlar deb atadi. Bir odamni oxiratga bo'lgan iymonini yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, Alloh taolo yetimni molini yeyishlikka ya'ni yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydi ehson qilaylik degan so'zni aytmaydigan odam oxiratga bo'lgan iymoni yo'q belgisi shu deyilganlik yetimni molini talon taroj qilgan odamni qo'yavering uni endi Shuning uchun har bir kishini so'zida yo yaxshilik qilishlikka bo'lgan targ'ib bo'lmoqligi kerak bundan kelib tushunadiki, birodarlar ba'zi bir nizomlar yo boshqalar odamlar ham yetimga yonidan bir yaxshilik qilayotganligini yaxshilik deb o'ylamaydi. yaxshilik islomni o'rgatish va shu o'rgatish yo'lida mosar qilishlik yaxshilik bir odam qaroqchi bo'lsa uni qo'liga qilich berib qaroqchiligini kuchaytirish emas birodarlar ba'zi bir yetim qolgan farzandlar bo'ladiki ular fisq yo'lida bo'ladi gunoh yo'lida bo'ladi ularga moliyaviy yordam berishlik ularni fisqlarni rivojlantirishlik bo'ladi kelajakda islomga qarshi kurashadigan odam qilishlikka sabab bo'lishlik bo'ladi yaxshilik degan so'zni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki islomdagi yaxshilikgina yaxshilik takror aytamiz yana biz boshqalardan yetimga yaxshilik qilishlikni o'rganishlikka hech muhtoj emasmiz biz bizni islomimiz o'zi bizga o'rgatgan axloqlar kifoya qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir kishi aytdilarki meni qalbim bir qattiq qalb toshga o'xshagan bir erimaydi shuni bir qanday qilib tuzatsam bo'ladi deganlarda aytgan miskin. yetimni boshini silagin va miskinlarni yedirgin dedilar mana shunda qalbing yumshaydi dedilar va ya'ni qarindosh qo'shnilarga yaxshilik qilishlik qarindosh qo'shni bir kishiga alloh subhanahu va taolo o'zini qarindoshini qo'shni qilib qo'ygan bo'lsa ikki taraflama yaxshilik qilishlik bu muqaddam bo'ladi junub ya'ni qarindoshmas bular qarindoshmas qo'shnilar yoinki ba'zilar yon qo'shni ham biz qarindoshmas qo'shnilar O'zi qarindosh emas siz bilan, mahram emas u qo'shni. Bularga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Va sohibi bil yonidagi sohibiga, ya'ni bir kishi hamkasb bir joyda ishlaydi, bir joyda yuradi, bir doim o'zi ediyu birodariyu bir sohadagi birodar. Mana bu birodarlarga yaxshilik qilishlikka islom buyurdi. Bu narsalar Demak, shu sifatga ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbul muhsinin. bu haqda nihoyat darajada ko'p bir so'zlar bilan darslarda o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu qo'shnilar haqidagi bo'lgan so'zlari nihoyatda ko'pdir shundan bittasiga kifoyalanamiz jibril menga qo'shni haqida ko'p nasihat qildilar men yaqin kunda qo'shnini merosxo'r qiladi shekilli deb gumon qildim degan ekanlar. Ya'ni qo'shni xuddi sizni farzandlaringiz qatorida o'zingizni dadangiz va onangiz qatorida merosxo'r bo'lib qolarmikin deb gumon qildim shunday haqqini ko'pligini gapirganlardan degan ekanlar sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka alloh taolo buyurdi musofirlarga yaxshilik qilishlik biz bitta narsani keltiramizki من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه kim allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa mehmonini o'zini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar shunda ashoblar so'rashdilarki yo rasululloh buni mukofoti nima mehmonni deganlarda bir kecha va kunduz mukofotini bilan ikrom qilsin dedilar ikrom ya'ni odatiy mehmonlikdan tashqari ko'proq bir hurmat turadi ziyofat uch kun dedilar uch kun ziyofat qilishlik bu mehmonga lozim undan oshib qolgani bunga ehson sadaqot bo'laveradi dedilar ya'ni musofirni alohida zikr qildi musofir bo'lishlik uchun musofirga yaxshilik qilishlik kerakligini qanchalik zarurligini bilish uchun musofirlikda yurgan kishilar ko'proq biladiki musofir odam bir yotadigan qo'noq va bir ozgina bir taomga bir istirohat qiladigan joyga nihoyatda muhtoj bo'ladi agar islomdagi shunday hukm borki agar bir kishi bir shaharga mehmon bo'lib kelsa shu shahar ahlida yotadigan joysiz va yeydigan ovqatsiz qolsa shu shahar ahllari hammasi gunohkor bo'ladi deydi islom alohida mehmonxonalar qilishlikka hojat tushmagan islom mehmonxonalarda son sanoqsiz odamlarni qo'yishlikka ehtiyoji tushmagan islom mehmonxonada josuslar qo'yib qo'yishlikka muhtoj emagan islom o'zining ruhi bilan o'zining musulmonlarni qalbiga mehmonxonani qurib qo'ygan ana shu qalbidagi mehmonxona u mehmonlarini kutgan vaqtida ular mehmonni uylariga joylashganki ular islom ruhi bilan mana bu ruh bilan yashashgan shuning uchun mana bu katta yoshdagi kishilar bilishadilarki hamma xonadonlar tekshirilsa hamma xonadonlar mehmonxonaga tayyor bo'lgan hamma xonadonda mehmonxona bo'lgan faqat u mehmonxonalarning ingliz tilida boshqa ajnabiy tillarda nomi bo'lmagan xolos birodarlar ular sodda so'z bilan mehmonxona deb qo'yilgan xolos uzundan uzun so'zlar bo'lishligi bilan birga u mehmonxonalar ichida fasod to'ladigan mehmonxona bo'lmagan birodarlar islom o'zining ruhini odamlarning o'zining fikrini qalbiga joylagandan keyin musulmonlar hech qanday hay'atlar tuzishlikka hojati bo'lmasdan shu vaqtda o'zlarining yaxshiliklarini qilaverganlar balki buni qilishlikka birov maqtasa ajablanishgan ham bu narsa o'zini oddiy bir ishi deb bilishganlar chunki alloh subhanahu va taolo ular nima uchun shuni qilayotganligini so'rasangiz ular olloh bizni musofirlarga yaxshilik qilishga buyuryapti va olloh shu yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi biz Allohni yaxshi ko'rishligini xohlaymiz deyshkanlar, xolos. Va ma malakat aymanukum qo'l ostingizlarda ularga yaxshilik qilinglar. Tepadagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb buyurilishlikka hojat yo'q. Nima uchun? Tepadagi kishiga kishi qo'rqqandan ham yaxshilik qilaveradi. Lekin qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bu insonning qalbidagi ulug'vorlikka, yaxshilikka dalolat qiladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma akramahunna illa karimun va ma ahalahunna illa laimun dedilar ayollarni ulug' odamlargina hurmat qila oladi qalbida ulug'vorlik bo'lgan va ularni xorlaydiganlar qalbida pastkashlik bo'lgan lainlik bo'lgan odamlar xorlaydi nima uchun ayollar zaifa ularni hurmatlash zaif odamni hurmatlashi uchun qalbida insonning ulug'vorlik bo'lishi kerak ulug'vorlik bo'lmasa zaif odamni ko'rganda uni zulm qilib lazzatlanadigan tabiatda bo'ladi ana bu narsa bizni islomda qo'l ostinglardek kishilarga yaxshilik qilinglar deb alloh taolo buyuryapti mana bu narsa qo'l ostidagi kishilar hammalari yaxshilik ko'rib yashashganlar islom olamini nazar tashlasangiz yaxshilik qilishlik qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bilan to'ladir birov o'zini tengiga yaxshilik qilishlikni yo dadasiga yo boshqalarga yaxshilik qilishlikni ham zikr qilamiz lekin qo'l ostidagi zaiflarga yaxshilik qilishlik bu hammaga nasib bo'lmaydi faqat islom kishilargagina yaxshilik bo'ladi hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yaxshilik qilishlik ruhini shunchalik ashoblarni qalbiga jo qildilarki tamomiy xalifalar qo'l ostidagi kishilarga bir shaharni voliysi emas bir viloyatni voliysi emas yer kurrasidagi musulmonlarning voliylari qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishdilar umar abu bakr roziyallohu anhu birinchi xalifamizning xutbadagi xalifa bo'lib chiqqan so'zlari aytdilarki sizlarning ichinglarda zaif deb sanalgan odam meni oldimda juda quvvatli odam men eng qo'rqaman shu zaif odamlardan dedilar hatto unga haqqini olib bergunimcha dedilar haqqini olib berib men tinchiyman dedilar ungacha meni oldimda eng kuchli odamki qiyomatda u mana shu xalifa menga haqqimni olib bermagan deb deyishidan qo'rqaman dedilar ular kuchli jismonan moli davlati bo'lgan martabasi baland odamdan qo'rqmagan ular ular aytganlarki kuchli bo'lgan odam meni oldimda zaifdir agar zolim bo'lsa undan haqqini olaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'lim bergan zotlar shunday bo'lishdi umar ibn hattob quddusga kelishligini Quddusdagi nasorolar, yahudlar hammasi talab qildi. Birinchi fath Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga nasib bo'ldi islom tarixida. Ikkinchi Quddusning fathi Salohiddin Ayyubiyga nasib bo'ldi. Allohning rahmati bo'lsin. Uchinchi fathi Umar ibn al-Xattob va Salohiddin Ayyubiyga o'xshagan kishini kutib turibdi. Alloh taolo bu kishi qaysi bir saodatli kishiga nasib qiladi, Alloh o'zi biladi buni. shu qudusni fath bo'lgandan keyin qudus ahli xalifaning o'zini kelishligini talab qilishdi xalifa o'zi kelib hukm qilsin shunga rozimiz dedi xalifa umar ibn hattob roziyallohu anhu ahli shuroni jamlab maslahat qildilar borish haqida shunda qul aytdi men roziman siz hozir istiqbolga kelyapsiz istiqbolda men yetalayman deganlarda sen rozi bo'lsang men rozi emasman dedilar mabodo sen xalifa bo'lmaganimda rozi bo'lmasding dedilar va qul majbur bo'ldi qulni majbur qildilar tuyaga minishlikka ana u kishi mindi umar ibn hattob tamomiy u kishi qanday kishi ekan degan tasavvur bilan kutib turgan odamlarning huzuriga qulni tuyaga mindirib yetalab kirdilar bu ruhni ular yevropada olgan emas edi bu ruhni ular faqat Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati qo'l ostinglardagi yaxshilik qilinglar degan buyruqdan olishgan edi. Bizning qo'limizda turgan Qur'oni Karimdan olishgan edilar shu ruhni. Qo'l ostinglardagi kishilarga yaxshiliklar, yaxshilik qilinglar degan ruh qalbida iymoni kamol bo'lgan kishiga yetarli bo'lgan edi. Alohida bularni muroqaba qilib tekshiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan edi. Ular islom musulmonlarning qalbiga muroqaba qiladigan bu amalni omonat deydigan va kelajakda bular qo'l kishilardan mas'ul bo'lasan degan nazoratni qalbiga o'rnatib qo'ygan edi shuning uchun bunday son sanoqsiz hay'atlar nomlari qurib ketsin bu hay'atlarni unday hay'atlarni nomlaridan ular xorij bo'lishgan edilar biz mana shu islomning shu ruhini yaxshi bilmoqligimiz kerak biz qur'onning faqat barakot uchungina o'qiydigan kishilardan bo'lib qolmasligimiz kerak qur'onning barakotligida shak shubha yo'q birodarlar qur'onning har bir harfiga savoblar va'da qilinishligida shak shubha yo'q bunda lekin qur'onning faqat shu tarafiga chaqiruvchi kishilar islomning ashaddiy dushmanlaridir birodarlar shuni yaxshi bilib olig'imiz kerak ular agar qur'onning mana bu oyati bilan yer kurrasida islom o'zining ruhini tushuntira oldi birodarlar Mana bu sifatlarga ega bo'lgan kishilar, takror aytamiz, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarga yaxshilik qilish va hamda qo'shnilarga yaxshilik qilish, qarindosh qo'shnilarga va begona qo'shnilarga yaxshilik qilish va hamda yon o'zining bir safda turgan birodarlarga yaxshilik qilish va musofirlarga yaxshilik qilish va qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bu Alloh subhanahu va taoloning buyurgan ehsonga buyurgan buyrug'i mana bu buyruqni Alloh ko'rib turgandek qilmoqligimiz bu narsa bizni ehson sifatiga muttasif qiladi va Alloh mohsinlarni yaxshi ko'radi. Hattoki ehson bizni islomda bizga ruxsat berilgan hayvonlarni so'yishlik vaqtida ham ehsonga buyurildi. Innalloha katabal ala kulli shay'in. Fa qataltum fahsinul qatla va idza zabahtum fahsinuz وليحد wal شفرته وليرح shafratahu wal مسلم zabihatahu Imom وهم سنن va يعني حديث egalari, سنن hadis Sunan سنن ابن Sunan هم Majah hammalarida rivoyat qilingan. Alloh sizlarga har bir narsada yaxshilik qilishlikni farz qildi. Ya'ni buyurdi yaxshilik qilishlikka. Agar jihoddagi qatllar buni ham qatlni yaxshi qilishlikka buyurdi boshqa kofirlar o'zlarining hamma janglarida hayosiz bo'lishadi ular ayollarga taarruz qiladi ular bolalarni qatl qiladi qariyalarni qatl qiladi hammani xunuk suratda qatl qiladi misla qiladi jasadlarni qirqishadi ammo ahli islomchi qariyalar islom jihodida o'ldirilmaydi ibodatxonasida turgan mushriklar hammasi bolalar o'ldirilmaydi, ayollar o'ldirilmaydi. Islom hatto o'ziga qarshi bo'lgan dushmanlariga ham yaxshilik qilishlikni shu soatda ham ularni qatl qilib yo'qotishlik uchun kelgan dushmanlarga ham o'zining axloqidan siljimaydi musulmonlar. Biror bir hayvonni so'ysanglar, so'yishinglarni deylar. Buni ma'nosi nima? Ya'ni so'yadigan asbobni o'tkir qilinglar, qiynab buni so'ymanglar dedilar. Va o'zining so'yilayotgan bu hayvonni rohatlantirsin dedilar. Shuning uchun ham hatto mana bog'lashlarda uchta oyog'ini bog'lanadiki, bir oyog'i bilan harakatlanib, rohatlanib olishlik uchun ham. Shunchalik har bir ruh hayotda qaysi bir yaxshilik bo'lsa, islom sabab bilan kelgan. Buni xoh bilishsin odamlar, xoh bilmasin. Birlar Alloh yaxshi ko'rgan biz sifatlarda biz bir ikki balki uch darsda to'xtalib o'tishlikka majburmiz uzun bo'lganligi uchun mana bu hozir biz faqat ehson sifati haqida to'xtalib o'tgan bo'ldik ehson biz ehson deganda faqat tizza bo'yi nonlarni qo'yib bir birimiz o'tirganda narigi taraflar ko'rinmaydigan darajada ziyofatlarni qo'yib hamma bu ziyofatga qorni to'qlarni aytib kelib mana bu narsani qilishlik biror bir faqir chaqirilmagan biror bir muhtoj chaqirilmagan ziyofatnigina ehson demaylik to'g'ri ochlik yedirish birodarlarni ziyofat qilish bu narsa ehsonning ma'nosi lekin ehson ma'nosini hammasi emas ehson ma'nolarining bittasi bu lekin haqiqiy ehson har bir amalda Allohni ko'rib turgandek shu tasavvur bilan hayotimizda yashashligimiz ehsondir bu mana shu sifatga ega bo'lsak alloh subhanahu va taolo bu sifat egalarini yaxshi ko'raman deb va'da qildi وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين